كل حين تجد عونه ثابتا قد ظهر Assalamu alaikum al'ummar musulmi mu da wannan lokaci wanda za a gabatar da karatun al'adabul mufrad littafin da ke koyar da mu kyawawan ladabba da halaye da ɗabi'u da ake gabatarwa a duk ranar litinin tsakanin sallolin maghrib da isha'i a babban masallacin ahlus sunna da ke garin Tsagero Rima local government Katsina State Malam Abubakar Mai Kano Imamu masallacin kuma shugaban babbar cibiyar na ta bincike da yaɗa da'awar musulunci da ba da tallafi wato Imam Malik Foundation Katsina kuma shugaban haɗaɗɗun ƙungiyoyin awar. da'awar musulunci wato united muslims da awa association wadda aka fi sani da umda katsina state ke gabatarwa da fatan allah ya saka wa malam da alkhairi amin إلى من ظلم نفسه بالمعاصي تذكر وقوفك أمام الله فيخشى الإنسان من الخسران ويخاف الحرمان فيناديه ربه قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا ينادي عبده نداء المتلطف يا عبدي وعزتي وجلالي لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني لغفرت لك ولا أبالي She might yana biya musu bukacinsu yana kulawa da su yana kyautata musu yana mai yin haƙuri da ɗabi'a irin ta tsoho dinga yin haƙuri ya ta juriya ya ta yi har allah ya raba su lafiya to irin wannan ɗan ana sa ran allah ta'ala ya masa kaiya da gidan aljanna wanda kawai ya kasa ya ƙosa da su ya ƙi kyautata musu saboda sun tsoha. to wannan dan ana jibe tsoron cewa ba zai shiga aljanna ba shi ne ce fada nar ya kasa kyautata musu har ya zo ya shiga wutar jihannama to wannan allah ya tozarta shi ya wulaɗanta shi ya hancin hancinsa a ƙasa kowa ne ne allah sauki to kunga wannan hadisin yana nuna mana girman al'amarin iyaye musamman lokacin da suka tsuwa shi yasa al'imamun nawawi rahimullahu ta'ala a sharhin littafin da ya yi masahihu muslim a ƙarƙashin wannan hadisun da wannan hadisin imam muslim ya roto shi al'imamun nawawi ya ce fihi alhaffi ala birrin ne, wa idami tsawabihi ya ce wannan hadisin yana kwadaitarwa zuwa ga yi ma iyaye biyayya sannan hadisin yana nuna girman ladar yin biyayya ga iyaye ita ce aljanna ce ma'anarsa shine yin biyayya ga iyaye a lokacin da girma ya zo musu ta yi hanyar yi musu hidima ko kula da abincinsu ko wani daga cikin dai ayyuka na kyautatawa ga iyaye wannan hadisin ya nuna mana sababin lidukulil jannati yana daga cikin sabubban shiga aljanna ya ce faman kassara fi dalika fatahu dukulil janna wanda kaudi ya kasa yin haka ya bari wannan damar ta kubuce masa to allah ya sauwake yace ce fatahu dukulil jannata shiga aljanna ya kubuce masa wa argama Allahu anfuhu sannan kuma Allah zai turmaza hancinsa a ƙasa Allah zai wulakanta shi Allah sauka kun ga wannan hadisin yana da matukar muhimmanci mu kula da shi musamman ga wanda ya riski iyayensa guda biyu a lokacin da suke hali na tsufa mutum ya yi tsaye ya kyautata musu to wannan ko shakka babu zai taimaka masa wajen samun aljanna cikin sauki wulaƙanta su da tozarta su da cin mutuncinsu da ƙin yi musu biyayya da ƙin kyautata musu wannan kuma yana je faɗa cikin haɗarin fushin allah ta'ala ta yadda allah ta'ala zai wulaƙanta shi ya jefa shi wutar jahannama allah ya sauka wannan hadisin da malam ya kawo a nan al'imamul bukhari wani malami ne wanda yake rubutunsa yana da ban sha'awa ƙwarai da gaske domin yakan bayar da fa'idoji kuma yakan yi wani irin salo na rubutu wanda dole sai malamai sun shigo sun yi bayani yanzu ku kalli wannan babu malin cewa yi babu man adaraka walidai sai ce mi falam ya duhulil jannata wanda ya da suke iyayensa amma bai shiga aljanna ba haka ya ce ku to amma kalli hadisin kuma hadisin shi kuma sai yake cewa ragima anfu ragima anfu ragima anfu qalu ya rasulullahi man sai ya ce man adaraka hi inda likibiri au ahduhuma fadakhalan nar kun hadisin bai magana aljanna ba maganan me maganan shiga wuta yayi kenan da wannan doron hadisin za a bi me ya kamata babin ya zama eh sai ya zamanto man a adaraka walidaihi wa dakhala nara haka ne to me sai ya ce fa dakhala jannata wai um, fa dakhala nara shi da babu abin da ya kamata shi ne, man a adaraka walidaihi inda al au aw ahduhuma sai ya ce mi falam kulil jannata amma hadisi sai ya ce fada dakhala nara me ya sanya al'imamul bukhari ya haka sai malamai suka ce wannan abin da ya yi babin nan da ya yi to yana maka ishara ne cewa akwai ruwayar da ta zo da wannan mun gane shi ne ruwayar imamu muslim akwai ruwaya ta imamu muslim wadda ta ce lamya da hulhul jannata to shi ne sai kulla babin a haka yanzu anan kamar hadisai biyu ne ya ajiye maka mun gane amma sai ya kama guda daya shi kuma guda daya yana cikin babin da ya kulla yanzu kaifin hankalinka da tunaninka da fadin iliminka shi sai aka gano cewa nan ma hadisi ne ya aje maka mun gane allah ya samu dace wannan hadisin hadisi ne sahihi al'imam muslim ya fitar da shi kamar yadda muka yi bayani hadisi na 2551 haka ma al'imam ahmad ya fitar da shi a littafinsa al-musnad hadisi na 8557 al-imam al-baihaqi ya fitar da shi a shubal iman hadisi na 7884 haka al-imam tirmizi hadisi na 3545 haka ibn hibban shi ma hadisi na 908 a sayin littafinsa al'imam al-bazar ya fitar da shi hadisi na 8,116 al'imam al-dabarani a cikin littafinsa al'ausar hadisi na 8,994 hakanan al'imam hakim ya sake fitar da shi a al'imam hakim ma ya fitar da shi a littafinsa mujalladi na farko shafi na 549 hadisin sahihi ne mala ya ce babu man barra walidaihi zadallahu fi umrihi babi na gaba zai karantar da mushi kuma cewa duk wanda ya kyautata ma iyayensa ya musu biyayya zadallahu fi umrihi Allah mai girma da ɗaukaka zai ƙara mai zai ƙara tsawon rayuwarsa zadallahu fi umarhi Allah ta'ala zai ƙara rayuwarsa sai ya ce haddasa asbagu ibn al-faraji kala akhbarani ibn wahabin an yahya ibn ayyuf an an zabban ibn fa'idin an sahal ibn mu'adh an abihi kala. قال النبي صلى الله عليه وسلم من بر والديه دوبا له زاد الله عز وجل في عمره wannan hadisin an karbo shi ta hanyar sahal ibn mu'af an abihi shi kuma ya karbo daga mahaifinsa hadisin yana da rauni haka ba za mu tsaya kan isnadinsa ba ya ce da ya ce babansa shine mu'ad al-juhani al-mu'ad al-juhani sahabin da aka jingina hadisin zuwa gare shi to yake cewa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ce man barra shi duk wanda ya kyautata ma iyayensa ya musu biyayya ya bi su sau da kafa duba lahu duba ta tabbata a gare shi menene duba malamai sun yi fassara hudu akan ma'anar duba waɗansu malamai suka ce ismul jannati sunan aljanna ne da haka idan ka ce duba lahu kenan aljanna ta tabbata a gare shi waɗansu malamai kuma suka ce a'a shajaratun fiha wata itace ya ce a cikin aljanna mai inuwa wadda a wani hadisi ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya ce ita inuwar duba idan mutum zai hau doki ya tafi kusa ya shekara 100 bai fita cikin inuwar ba to waɗansu suka ce wannan itaciyar ita ce duba waɗansu malamai kuma suka ce duba a sa'ada ake nufi a saada shi ne dacewa ma'ana duk wanda ya ma iyayensa biyayya ya biyu sau da kafa to wannan ya dace awil khairi waɗansu malamai kuma suka ce alkhairi ake nufi ma'ana duk wanda ya ma iyayensa biya ya samu babban alkhairi wannan shine fassarun da malamai suke dangane da ma'anar duba cewa ismul janna aw shajaratin fiha aw sa'ada aw al-khair amma fassara ta tsakiya cewa ash-shajaratu fiha shine fassarar da malamai suka furin jayarwa saboda wancan hadisi wanda ne ishara zuwa gare shi to yace aljanna wannan itaciya ko wannan inuwa ta tabbata a gare shi sannan na biyu zadallahu fi umrihi allah ta'ala zai ƙara rayuwarsa me za a ƙara masa a rayuwarsa malamai sun yi magana hudu a kan abin da za a ƙara mashi waɗansu malamai suka ce abin da za a ƙara masa shi ne albarkar rayuwa albarkar rayuwa kun san wani rayuwarsu sai ganta ya karama amma cike take da albarka wani kuma rayuwarsu ta yi tsawo amma babu albarka ko ba haka ba mutunan da rayuwarsa ta zama yan gajera amma yana da tilin ayyuka na alkhairi na lada sannan ya amfana da al'ummarsa to kaga wannan rayuwarsa ta yi ta yi albarka al'imamin nawawi rahimahullahu ta'ala rayuwarsa allah ya mata albarka saboda ga shi da ƙananan shekaru amma ji irin gudunmuwar da ya ba addinin allah al'imamin nawawi malaman da suka rubutu a kan tarihin sun yi saɓani kan shekarunsa amma duka zantukan da aka yi babu malamin da ya rubuta tarihinsa ya ce ya tsallake shekara arba'in daga 39 ne abin da ya kasa to amma kaga al'imamin nauyi ko littafin sunar yadu ne na ka ɗauka kasan ba ƙaramin aiki ne ba to banda sauran littafai wanda ya ɗauka ka duba sharhin sahihu musulun wanda imamin nauyi har yau ba a samu sharhin da aka yi musayi musulun wanda ya kai shi kwari da inganci ba su kaga ya ba da gudunmuwa ga to kaga rayuwa ce ya kadan amma kuma allah ta'ala ya mata ɗimbin albarka to waɗansu malamai suka ce da aka ce za a ƙara rayuwarsa abinda ake nufi allah zai sanya albarka a rayuwarsa ko da ta zama ya kadan to sai allah ta'ala ya cike ta da albarka mun gane sannan yana daga cikin albarkar rayuwa mutum ya riski waɗansu yanzu misali mutunan da ya samu daren lailatul qadar misali na shekara daya kaga ce ibada a cikinsa ta fi shekara 80 alkhairi to yanzu shi da ya samu daren lailatul qadari ya yi shekara hamsin misali amma ya samu daren lailatul qadar a shekara hamsin din da ya samu guda goma tamanin sau goma nawa kenan ba 800 ba kaga yanzu ya yi aiki na shekara 800 amma shekarunsa hamsin a duniya wannan shi kuma ya yi shekara saba'in amma bai taba riskar daren lailatul qadar ba wa ya fi aiki mai yawa to wannan albarka ce aka sanya a rayuwar wannan ko ba a sa albarkar ba waɗansu malamai suka ce abinda za a ƙara masa shine albarkar rayuwa mun gane magana ta biyu suka ce abinda za a ƙara masa dinnan arzikinsa sai Allah ya ta ƙara masa arziki sai ya ta ƙara arzikinsa sai ya ta ƙara arzikinsa magana ta uku suka ce a a kwanakin rayuwar ne za a ƙara da shekara hamsin zai yi amma saboda ya zo ya kyautata mai iyaye sai Allah ce kuma yada ta saba'in ya samu ƙarin shekara nawa ashirin magana ta hudu suka ce abinda za a ƙara masa Hmm. magana uku ce kenan su ne waɗanda muka kawayensu to cikin ukun nan wace ya kamata mu ɗauka an ce a ƙara masa arziki an ce a ƙara masa albarkar rayuwa ko kuma a ƙara kwanakin shekaru ɗin wace ya kamata a ɗauka eh albarkar rayuwa komi ko arziki eh a dauke duka a daya ake dauka ƙarin shekaru eh, ko za ka ɗauka sai ka samu ta hujja wadda za ka ce kai izina zuwa gare ta ka ce saboda kaza wannan shi ne abin da ya fi kamata a ɗauka da mai ka lura da shi wacce ayar baru ta ajina to bai goge shi a'a din na ce waya din na ji waya rubuta shi ba Allah ba san kuma me yamhu, yamhullahu ma ya sha, wa yusbit wa hu umul kitab littafin da aka rubuce rubuce waye wa hu umul kitab <laughs> to saboda wannan ayar ne ma malamai suka farin jadi cewa kwanakin za a kara masa domin rubuta mai shekara hamsin ubangiji ta'ala Allah ma ya sha, yana goge abin da ya so na kaddara wa yuthbitu wani kuma sai ya tabbatar da shi yadda aka kaddara shi saboda me wa indahu ummul kitab shi lauhul mahfuz din a wurin sa ne yake to wannan kenan wannan hadisin kamar da nayi yi ishara zuwa dazun na hadisi ne da if hadisi ne wanda yake yana da rauni me yasan ya zama da rauni idan ka duba a cikin isnadinsa za ga akwai wani rawi zabban ibn fa'id al-misri ka gan shi? eh to kala ibn hajarin da iful hadis ibn eh, hajjarin yaro na shi ya ce in yaro to hadisi to wannan hadisin nasa yana zama mai rauni sannan da yawa daga cikin malaman hadisi sun rauna abu ya ala da imama a tabarani da suka roto suka ce wa fihi zabban ibn fa'id wa thaqahu abu hatim wa da'afahu ghayruhu mutum ne wanda yake mai rauni to saboda shi ne sai aka raunana hadisi saboda an same shi a cikin isnadi kuma ba wannan ba inda ya fito a cikin isnadin to hadisin zai zama mai rauni kenan malam ya ce babu la yastaghfiru li abihi mushriki babi na gaba zai karantar da mu cewa la yastaghfiru li abihi mushrik Ɗa ba zai roƙa ma iyayensa gafara ba idan sun kasance mushrikai a ce a kyautata musu ko a yi musu da a yi musu kaza to koda da kafirai ne za a yi musu haka amma abu ɗaya ne ɗa ba zai ma iyayensa ba in sun zama shi ne roƙa masu gafara wanda kuma idan da su musulmai ne yana daga cikin haƙƙinsa ya dinga roƙa masu gafara to amma idan su mashirkai ne ba zai roƙa masu gafara ba ya sa limamul bukari ya kawo wannan babin anan dan kar wani ya ɗauka cewa tunda ana ta maganar a kyautata ma iyaye a kyautata musu a yi musu biyayya to kar wani ya ɗauka cewa yana daga cikin biyayya roƙa masu gafara in sun zama ba musulmai ba amma batun ya roƙi allah ta'ala ya gafara gare su in sun rasu akan wani addini ba na musulunci ba to wannan ɗa musulmi ba zai haka ba mala ya ce haddasa ishaku قال أخبرنا علي بن haddasa ni abi an أن an nahawi. an ikrama an ibn abbasin fi ƙaulihi azza wa jalla imma yabluganna indaka al-kibra ahduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uffin ila qawlihi kama rabbayani sagira fada sakatha al'ayatu fi baraa ma kada lin-nabi wallazina amanu an yastaghfiru lil mushrikeena walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim wannan hadisin al-imam al-bukhari rahimahullahu ta'ala ya ruwaci wannan hadisin a wurin malaminsa ishaq ishaq ibn ibrahim al-ma'aruf bi ibini rahawaihi akwai ishaq ibini rahawaihi malamin imam al-bukhari ne to wurinsa ya roye wannan hadisin al-imam al-faqihi al-hafiz malami ne na fiƙihu sannan kuma malamin hadisi ne shi ishaq ibni rahawai to wajensa al-imam al-bukhari ya ruwaito wannan hadisin shi kuma ya roto shi daga aliyu ibn husaini aliyu ibn husaini shi ne ake ce ma ibn waƙidin almaruzi an haife shekara ta 135 bayan hijira shi kuma ya ce haddasa ni abi mahaifina ya bani labari waye mahaifinsa shine hussein ibn waqid hussein ibn waqid shine mahaifinsa wanda ya roto wannan hadisin daga wurinsa shi kuma mahaifinsa ya roto daga yazid an annahawi shine ibn abi sa'id abul hassan an ce shi kashe shi aka yi wannan malamin a shekara ta 131 bayan hijira a wannan abu muslim wani gwamna ne da aka shi ya kashe shi ba don koyo ba saboda yana wa'azi li'amrihi iyahu bil ma'arufi ya masa wa'azi ya ce ya ji tsoron allah ya adalci sai sa a kashe shi shi kuma ya karbo daga malaminsa ikirma ikirma an yi bayaninsa ko a wannan littafin ya sunansa at-tibyan fi ulumil qur'an maula ibn abbas shi bawon abdullahi dan abbas ne sai abdullahi dan abbas ya yanta shi sai ya zama mi sai ya zama ɗa, kuma sai ya zama maulan abdullahi dan abbas mun gane ne ikrama maula ibn Abbasin haka ake ce masa yaro shekara ta 108 bayan hijira shi tabi'i ne kenan ya ga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama da yawa to ikrima yake cewa an ibn abbasin daga abdullahi dan abbas Allah ya kara masa yarda fi qaulihi azza wa jalla abdullahi dan abbas yayi magana dangane da wannan aya aya ta ɗata abin ga 23 a cikin suratul isra'i a cikin suratul isra'i fadin allah ta'ala in imma yabluganna indaka imma yabluganna indaka al-kibra ahdahuma huma kilahuma fala taqul lahumu uffin asalin ayar wa qadara allah ta abudu illa iyyahu wa bil ne isana sai ce imma yablughanna indaka indaka al-kibra ahduhuma aw kilahuma fala ƙulla huma ofin wala huma wa ƙulla huma ƙaunan karima wa qul rabbirhamhuma kama rabbayani sakira to abdullahi dan abbas ya ɗauki wannan ayar yi bayani a kanta. yake cewa fana sahat ha al'ayatu fi bara'a ya ce wannan ayar wata aya da ke cikin suratul bara'a ta soke ta shi ne faɗin allah ta'ala ma kana lin nabi wallabi na amanu an yi stagfiru lil mushrikina walau kanu uli ƙurba min ba ma ta bayyana lahum annahum ashabul jahim ayar farko abinda take cewa shi ne. Allah ya ce in ma yabluganna indakal kibra ahduhuma in ma ko dai ya kasance ɗaya daga cikin iyaye ya kai shekarun girma ya tsufa tare da kai auki lahuma ko kuma ya kasance iyayen guda biyu mutum ga mahaifinsa ga mahaifiyar sun tsuha shi kuma da ransa kusa Allah ya ta'ala ya ce fala taqul uffin kai kada ka yadda ka fada musu wata mummunar magana ko mun kankantarta shi ya sanya malamai masu fassara alkur'ani da Hausa su ce fala taqul uffin sai ce uffin da Hausa shine tir kusan tir ko karka ce ma iyayenka tir kaga tir ai kalma ce mummuna amma ta kai zagi ba ta kai zagi ba to kowannan kalmar 'yar karama allah ta'ala ce karka faɗa musu kun kausan lokacin da mutum ya tsufa shekarun sun yi yawa to a lokacin da ya fi mi ya fi yin abubuwa wanda za su hasala mutum to koda sun yi abin da zai hasala ka allah ta'ala ya ce wala ta kullahu ma uffin karka kuskura kai ɗa ka ce musu uffin ka ce tir ka ce wa mahaifin tir ko ka ce wa mahaifiyatir allah ta'ala ya ce yi haka me za ka yi masu wa kullahu ma ƙaunan karima ka dinga fada musu magana mai karamci magana ta girmamawa wanda yake akwai karamci a cikinta shi ne abinda za ka dinga fada musu al'imam ibn kasir a tafsirinsa ya ce falata kullahu uffin ai la tusmi'uhuma qaulan sayyi'an duk wata magana wadda in ka san iyayenka sun ji ba za su ji daɗi ba karka faɗa musu koya take mun gane sai suka ce ita uffin ita ce adna maratibul ƙaunin sayyi'i ita ce mafi kankanta daga cikin maganganu munana wanda za a iya faɗa ma wani shi ne uffin ɗin cikin mummunan magana wanda za a dinga faɗa ma wani to uffin ita ce ya ƙarama to allah ce karka faɗa ma iyayenka wannan kar kuma ka wulaƙanta su kai ma iyayenka wulaƙanci allah ta'ala ce karka yaka mujahid ɗaya daga cikin almajiran abdullahi dan abbas allah ya ƙara masa yarda a ƙarƙashin wannan ayar ya yi wata magana yake cewa fi hadhihi al-aya aidan idha balaga indaka min al-kibri ma yabulani fala huma. wala taqul huma uffin hina tumidu an al-khala aw al-bawl wal-bawl kama kana yumidanihi an ka sagiran wannan magana ta mujahid al'imamul bagawi ya kawo ta a tafsirinsa ibn kasir ma ya kawo ta mujahid yake cewa da allah ta'ala ya ce wala ta ma ufin idan iyayen mutum sun girma shekaru ya kama su za su iya bayan gida a inda suke za su iya fitsari a inda suke saboda shekaru sun yawa to kai ɗa ko keɗiya idan ka zo kana gusar musu da wannan najisar to karka kuskura ka ce musu uffi karka kuskura ka ce haba baba ba ka yi magana in za ka zagaya karka ce haka aika su halin da su kai ya ce kawai ka wanke musu jikinsu ka tsabtace su ba tare da ka faɗi wata magana mummuna ba ya ce kai ma ka tuna sun maka haka lokacin kana karami ko ba haka ba ashe kai kafin ka yi musu su ne suka yi maka su ne suka fara yi maka to abdullahi dan abbas idan ya karanta wannan ayar sai yana cewa wannan ayar an sabkar da wata aya da ke cikin suratul bara'a ta soke wannan ayar amma nan da ya ce ta suke ta ba yana nufin ta suke ta gabaki ɗaya ba a ta suke wani sashi na aya mai sashen nan da aka ce wala ta ƙurrahuma wala wala uh, karka ce musu uffin karka wulaƙanta su sai ce mi wa lahuma ƙaunar uh, a karima ko a kafin nan wa rabbir hamhuma kama ya nisa sagira kaga wannan mine ne addu'a ce ko to wannan bangaren na addu'a shi ne yake cewa an soke idan iyaye mushrikai ne kun gane da aka ce ka ce Allah ya Allah kai musu rahama kamar da suka kula da ni lokacin ina kankani to wannan part din na wannan ayar shine Abdullahi dan Abbas suke cewa idan iyaye mushrikai ne an soke ta idan kawo musulmai ne to tana da kun fahimci magana Abdullahi dan Abbas to sai ya ce ayar da ta soke ta Shi ne faɗin Allah ta'ala ma kana lin nabi Allah ce bai dace ga annabi ba na amanu da wanda suka yi imani an yastaghfiru lil mushrikina su roƙa ma iyayensu mushrikai ko kuma su roƙa wa mushrikai gafara walau kanu uli kurba ko da 'yan uwansu ne na kusa min da ma bayyana lahum annahum ashabul jahil. bayan ya bayyana gare cewa su 'yan wuta ne ta ya bayyana ga mutum cewa su 'yan wuta ne sun mutu ba su yi imani ba duwanda ya mutu bai yi imani ba ɗan ina ne ɗan wuta ne kaga ya bayyana ga ɗa cewa to iyayen nan 'yan wuta ne to aya ta ce a wannan lokacin ba zai musu addu'a ba da haka duwanda ya mutu ba musulmi ba ba a roƙa masa gafara a wajen allah ko ka roƙa masa ma ka bata lokaci ne allah ba zai musu gafara ba kuma ka saba ma allah don allah ya hana a roƙa masu gafara mun gane to shine abdullahi dan abbas ya ce wannan ayar ta soke wancan bangare na wancan aya mun ga limamul bukhari ya kawo wannan asarin ne dan ya goyi bayan abin da ya kulla na babi da haka ana kyautata ma iyaye amma idan mu mushrikai ne iyaye to wannan da ba zai roƙa masu gafara ba kuma kamar yadda nake faɗa muku mu kamar anan zaka ce to ya za a iyaye su zama ba musulmai ba mutanen da suke zaune cakudi. kamar a wancan lokacin da ayon nan suke sabka abu ne mai sauki za a ga uba musulmi ɗa ba musulmi ba ko ka samu uba musulmi ka samu ɗa musulmi mahaifinsa kuma ba musulmi ba a wancan lokacin abu ne mai sauki to ko a wannan zamanin in ka je areas ɗin da suke cakuɗe abu ne mai sauki ka samu wannan to yin irin haka ta faru ba za a roƙa masa gafara ba mun gane mun je wani ƙauye wa'azi anan cikin bakuru local government ne ga masallaci nan ga coci nan suna kallon juna to kaga irin wannan wurin dole za ka samu wani yana musulunci wani kuma yana kafir yana kirista yana kafirci na eh misali ne in eh, mun je mai fakin magaban coci mun dauka shi ne masallacin suka ce a ah, nan coci ne ga masallaci ta maka ce to <laughs> Allah sauki to kaga irin wannan yanayin za ka iya samun ɗa musulmi iyayensa ba musulmi ba to in an sami irin wannan to a nan iyaye ba za a roƙa musu gafara ba ko da sun rasu ba za a ce ɗan nan ya saba ma iyayensa ko bai kyautata musu ba amma waɗancan sauran abubuwan na a faɗa musu magana mai daɗi na a kula da su a tsabtace su a musu kaza a musu kaza ko kafirai ne za a yi musu wannan mun gane allah samu dace wannan atharin na abdullahi dan abbas al-imam al-bukhari ya kawo shi a cikin wannan littafi nasa al-adabul mufrat sana al-imam dabarani ya kawo shi a tafsirin sa sannan kuma muhammad dina albani rahimahullahu ta'ala ya inganta hadisin a cikin wannan sayo adabul mufrad dashi don haka idan iyaye ba musulmi bane ba to ba za a ainihin roƙa musu gafara ba sai malam ya ce babu Birrin walidi al-mushrik to an ce ba za a roƙa musu gafara ba to kuma wannan bai nuna cewa ba za a yi masa biyayya ba lalle za a yi masa biyayya sau da kafa yadda ka san za a yi mahaifi musulmi biyayya haka za a yi mahaifi wanda ba musulmi ba biyayya wuri ɗaya ne ba za a yi masa biyayya ba wa in hadaka ala an ka bi ma laysa laka bihi ilmun Allah ce mi fala tudihuma yi musu biyayya amma idan ba nan ba to yadda ka san ana ma uba musulmi biyayya da ɗa'a da kyautatawa to haka za a yi ma wanda yake ba musulmi ba in ya kasance mahaifi ko in ta kasance mahaifiya ba wani bambanci a musulunci sai dai idan sun ci a yi abin da sabon Allah ne to anan kuma ba za a yi masa biyayya ba allah samu dace sai mala ya ce haddasa muhammad ibn yusuf kala haddasa isra'ilu kala haddasa simakun an mus'abin ibn sa'adin an abihi sa'ad ibn abi waqasin kala nazalat fiye arba'u ayatin min kitabillahi ta'ala kanat ummi halafat alla ta'kula wala tashraba hatta ufarika muhammadan sallallahu alaihi wasallam fa anzalallahu azza wa jalla wa in jahadaka ala an tushrika bima laysa laka bihi ilmun fala tudihuma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa wa thaniya anni kuntu akhastu thayb akhastu sayfan a'jabani fa qultu ya rasulallahi habli hadha fa nadala yas'alunaka anil anfal wa thalithatu anni maristu fa atali rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa qultu ya rasulullah inni uridu an aqsima mali afa usi bin nisfi fa qala la fa qultu ath-thuluthu fa sakata fa kana ath-thuluthu ba'dahu jaizan warabi'atu inni sharibtu al-khamra ma qaumin min al-ansari فضرب رجل منهم أنفي bilahai jamalin fa'ataitun nabiya sallallahu alaihi wasallam fa'andala azza wa jalla ta harimal hamri wannan hadisin al'imamul bukhari ya ruwace shi ta hanyar muhammad ibn yusuf da ce haddasa muhammad ibn yusuf muhammad ibn yusuf ibn waqid al-hafiz shi ne malamin hadisi ne sikatun sannan kuma amintacce ne a zamaninsa al-imam al-bukhari yayi magana a kansa yana cewa afdalu ahli zamanihi ce shi dai a zamanin wannan malami yana raye to babu wani mutumin da ya fi shi falala in ji bukhari malamin sa ne an haife shekara ta 120 bayan hijira ya shekara ta 212 bayan hijira shekara nawa yake da 120 ya rasu shekara ta 212 shekara shi nawa 92 shi ne muhammad ibn yusuf قال حدثنا إسرائيل shi kuma ya ce malami na isra'ilu ya bani labari isra'il kuwa ibn yunus ibn abi ishaq uh, al-thubai'i al-hamdani abu yusuf sikatun suduk shi ma yana daga cikin marwata amintattu yana daga cikin marwata amintattu yaro shekara ta 161 bayan hijira ya karbo daga malaminsa simakun huwa ibn harbin shi ne simak ibn harb yaro shekara ya rasu shekara ta 123 shi wannan malamin tabi'i ne an ce a daraka 80 na minas sahaba ya ga sahabi 80 a rayuwarsa to kakutun tabi da ya ga sahabi tamanin yana daga cikin kibarun sahaba ya suke sahabai tamanin a rayuwarsa ya roito wannan hadisin daga mus'ab ibn sa'adin daga malaminsa mus'ab ibn sa'ad dan gidan sa'ad ibn abi waqas suna ce masa abu zurara fiƙa ne kuma yana da hadisai da yawa marocin hadisi ne sosai ya rusu shekara ta uku bayan hijira ya karɓo daga mahaifinsa kuma malaminsa shine sa'ad ibn abi waqas shi sa'ad ibn abi waqas yana daga cikin manyan sahabbai yana daga cikin al'ashiratul mubashiri na biljanna goma na 'yan aljanna sa'ad ibn abi waqas yana yana ciki kuma su yana cikin asabiqun al-awwaluna yana cikin farko-farkon musulunta kuma ya musulunta ne tun yana matashinsa ya musulunta yana da shekara goma sha tara shi sa'ad ibn abi waqasin yana cewa inni la islam yana cewa shine na ukun shiga musulunci domin an ce bayan sayyidina abubakar to sai da ibn abi kasin a wata waya ana cewa na usman to kaga dai yana cikin farko farkon nan bai bai da wuce na goma musulunci kaga yana cikin asabi sabiqun al a tarihin musulunci huwa awwalu marrama bi sahamin fi sabilillah shine farko wanda ya fara har saboda mutum ne ya iya harbin kibiya a wajen jihadi ne kibiyar farko wadda aka harba a musulunci da sunan jihadi shi ya harba ta ya ji yaƙin badar sanadin yaƙi-yaƙen da manzan allah ya to ya ji saboda jarumi ne mun karanta bayanansa a yaƙoƙin da aka yi a lokacin kalifancin sayin na umar da kuma kalifancin sayin na usman ibn ya fito haɗin da aka yi ta yi har ma betul maqdis musa ana sabani shi ne ya bude ta ko ko wannan ne khalid ibn walid a khalid kowa ba khalid ba na manta sunan ɗayan saba amma dai sa'ad ibn abi waqas na akwai masu cewa ne ya bude ta wannan sahabi sa'ad ibn abi waqas ya rasu a shekara ta hamsin da biyar. bayan hijira a lokacin yana da shekara 73 a rayuwarsa kuma a cikin al'ashiratul mubashiri na biljan na nan guda goma to shi ne na ƙarshen mutuwa a cikinsu da sauransa riga shi mutuwa wa huwa akhirul ashiratul mubashira eh, wafat shine na ƙarshen mutuwa a cikin al'ashiratul mubashiri na biljan na. wannan shine sa'ad ibn abi waqas qala sa'ad ibn abi waqas yace nazalat fiya arba'u ayati ya ce akwai waɗansu ayoyi guda hudu a cikin alkur'ani waɗannan ayoyi sun sabka ne a kaina mun gane ayoyi hudun na ya ce sun sabka a kaina to me sai yake faɗar haka shine suka ce fihi at-tahadduth anil munaqif wal fada'il idha umina ujubi wannan ya nuna cewa ya halatta mutum ya faɗi falalarsa da kanshi amma idan ya amintu cewa girman kai ko jiji da kai ko jiyar da aikin alkhairi ba zai shigo masa ba babu laifi yana ya faɗa falalar mun gane to yake cewa ayoyin da suka sabka a kai da ya ce nazalat fiye arba'u ayatin min kitabin lahi ta'ala ayoyi hudu sun sabka a kaina ne daga cikin ayoyin alkur'ani mai girma sai ya fara kawo su ya ce aya ta farko kanat ummi halafat allah ta akula wala ta shiraba hatta ufarika muhammadan sallallahu alaihi wasallam ya ce mahaifiyata ta yi rantsuwa ta ce ba za ta ƙara cin abinci ba ba za ta ƙara shan ruwa ba hatta ufarika muhammadin har sai in na rabu da annabi muhammad a lokacin ya musulunta mun yi bayanin cewa yana ɗan shekara goma sha tara ya musulunta kaga yana matashi da ya musulunta sai mahaifiyarsa ta kirawo shi sai ta ce mashi kamar yadda ya zo a ruwa ya sahihu musulun, hadishi na 1748 ta ce masa za'amta annan lahawar ka bi walidayka ta ce sa'ad kai ka ce musulmi ne to ai a cikin addininku na musulunci ai kuna riye cewa annan lahawar ka bi walidayka allah ya maka wasiya game da iyayenka cewa a kula da su a bisu wasu yanar insani biwa da daihi ihisada ta rike wannan ayar ta ce allah ya faɗi haka a cikin alkur'aninku sai ce wa ana ummuka ni kuma ni ce mahaifiyarka tutun da allah da ka yi imani da shi ya ce a yi mana biyayya wa ana amurka bi hada ni ina baka umarni ka bar annabi Muhammadu ka kafirce ba addininsa kun gane aka ta ce masa to lokacin da ta ce mashi haka sai ya ce a'a shi ba zai daina ba sai ce to shi kenan tunda ba za ka daina ba sai ta yi rantsuwa ta ce to ni kuma ba zan ƙara cin abinci ba ba zan ƙara shan abin sha ba sai ka bari idan ba ka bari ba to sai dai yunwa da kishirwa su kashe ni kaga ai duk da ba zai so mahaifinsa ko mahaifinsa da su ba ita a tunaninta yin hakan zai sanya ya karyo ya bar addinin Allah to ya ce fa'andalallahu azza wa jalla sai Allah ya saukar da wannan ayar don a kwantar mai da hankali da ya samu natsuwa Allah ya ce wa in ja hadaka ala an tushirka bi ma da laka bi ilmun idan iyaye suka ja ka zuwa ga aikata wani aiki wanda wannan aikin zai kai ka zuwa ga yin shirka ga Allah ta'ala to Allah ce fala tudihu ma karkai musu biyayya kaga yanzu da wa ake abinda mahaifiyar shi tace tunda ya saba ma Allah to kada sa'ad ya mata biyayya to sai Allah ya ce wasahibhuma fid dunya maarufa, amma ka yi musu kyakkyawar mu'amala a nan duniya duk da ba musulmi din bane ba, ne ba. mun gane to kalli babin da mala ya kulla babu birrin walidi al-mushrik a cikin wannan gaban ne ta maganar sa'ad ibn abi waqas hujjar imam al-bukhari take kun fahimci hujjar da ke cikin nan menene hujjar wayan ka ala an tushrika ma laysa laka bihi ilmun fala tudihuma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa daidai wa sahibu ba fi duniya ma'arufa to ina cikin wani cewa iyayen mashirikai a masu biyayya eh in wani ya ce ai wannan musulmai take ni iyayen fala tudihuma wa sahibuhuma fi ma'arufa ya ce da iyayen musulmai ake kai wani bayani za ka yi mashi wanda zai nuna cewa haka fure masu sun shiga ciki eh ko iyaye musulmi za su iya cewa kai abin da yake shi sabon Allah ne ko shirka ne eh shi ne ce ko iyaye musulmai yanzu ba akwai yaron da ya musulunta ba baban shekira ya eh, ba musulunta ya buda ba musulmai ne ya koma ya zama ahalin sunna a can wurin da suke hadu da kiristoci dinnan ne baban shekira shi ce yaro ni wadda ka koma izalin nan ka gara ka koma ma kirista to kaga yanzu mai uban yake umarta shi ya eh, shirka ko musulmi ne so cewa in jahada ka ko iyaye musulmi za su iya cewa da ya shirka yanzu ana maganar cewa ina ne hujjar imamul bukari cewa wannan ayar tana nuna cewa ko da iyaye mushrikai ne a yi musu da a yi musu biyayya sai wani ya ce iyaye musulmi ake nufi tunda ainihin wasu hibhu fure za su iya shiga ciki na ce shi ne bayanin da na ce ko musulmai suna iya cewa ka yi shirka ba shi ne ya ba da misali da wannan ba hmm. a yi an shi bai kawo gaban aya ba nan ya tsaya <laughs> mhm. ina aka ce kafirai sai aka ce kahirai to ya ce kahirai yanzu eh ya kace ko ko allah ya ce <laughs> eh susuwa to am ya nuna haka shi ne abinda muke so mu gane wai suwa mushirikai muke magana ai sai muka ce ayar ciki ba ta juna mushirikai ko musulmai shiwa to za ka ci gyaran shi ne Nan, e eh, mana al-mushrik ba mhm. a'a birrul walid al-mushrik babin za a ma iyaye biyayya ko da mushirikai ne su za su iya mhm. a yanzu wannan kai kake wannan bayanin shi amma alkudanin bai wannan bayanin ba mm. yauwa yanzu kake magana asbabun nuzul nan hukuncin yake ciki ta sauka kan sa'ad ibn abi waqasim mahaifiyar shi a lokacin ba musulma ba ce ba kai ta ne allah yake sa wa sahib huma fi duniya ma'arufa mahaifiyar shi amma ba musulma ba ce ba shine mahallin shahid ɗin asibabin nuzul din shine abinda imam bukari ya kafa hujja da shi na cewa za a yi ma iyaye mushrikai biyayya amma ita doron ayar ba ta nuna haka amma idan ka karanci asba dalilin da ya sa ayar ta sabka to shine zai nuna maka asalin ayar ta sabka ne akan iyaye mushirikai a kenan ko da iyayen mushirikai ne wajibi ne a yi masu biyayya ma damar abin da suka ce bai a mana Allah ba mun gani malam hafiz Allah sa ka da alheri <laughs> sai ce tu sai aya ta biyu anni kuntu kastu saifan a ajabani fa qultu ya rasulallah habli hada. an je an yi yaƙi an yi jihadi an tara ganima sa'ad ibn abi waqas ya ce sai ya ɗauki wata takobi wannan takobin ta birge shi kawai na ɗaukar sai ya ce wa manzan Allah habli haza ya rasulullah habli haza manzan Allah a bani wannan amma dukiyar ganima ce a lokacin ba a saukar da rabon ganima ba yana cewa ba wannan fa nazalat yas'alunaka anil anfal sai Allah ya saukar da aya ya kai annabi suna roƙonka game da ganima ya suna roƙonka game da ganima sa'ad ibn abi waqas ya ce ka bashi to ga yadda ake raba ganima sai aya ta sauka sa'ad ibn abi waqas ya ce wannan ayar akan shi ne ta sauka mun gane wasalisatu sai ya ce aya ta uku amma wannan ta uku kallahu gani aya ce ko ba aya bace ba idan aya ce to lafiya lau idan ba aya bace ba me ya sanya shi sa'ad ibn abi waqas ya kirga ta a cikin aya cewa ayoyi uku sun sabka a kai na sai ya kirgo wannan na uku ya ce anni maristu fa'atani rasulullahi sallallahu alaihi wasallam na yi rashin lafiya sai ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya zo don gaida ne da ya zo gaida ni fakultu sai na ce masa ya rasu da lahiya manzan Allah inni uridu an aksima mali sai ya ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ina son fa'in raba dukiyata saboda lokacin ya ga ciwon kamar ba zai tashi ba an zo aikin hajji a makka lokacin da aka yi uh, hajjatul wada sai rashin lafiya ta kama sa ibn abi waqas kamar zai mutu sai manzan Allah ya je gaido shi a sa. su sai ke ce masa ya rasu rasulullah wannan ciwon ina ganin ba zan tashi ba da haka ina so in yi gashi ina da dukiya mai tarin yawa kuma gashi ba ni da magada sai ɗiya ɗaya tal ka ba ni dama in raba dukiya ta manzan Allah shi ne ce sai na cewa manzan Allah ka ba ni dama in raba dukiya ta sai ce afa usi bin nisfi ya manzan Allah ya halatta in bayar da rabin dukiya ta a wasiya faƙala na sai manzo Allah ya ce a bai halatta ba faƙultu sai na ce a sulusto ina iya ba da ɗaya bisa uku fasakata sai manzo Allah ya yi shiru suka ce a sukutu ridan shiru yarda ne faƙanar sulusu ba da huja izan tun daga wannan ranar sai ya zamanto ba da dukiya ɗaya bisa uku a matsayin wasiya ya halatta aya ce wannan ko ba aya ba ce ba aya ce? hadisi ne amma mai sanya shi ya ce ayoyi uku sun sauka a kan shi ina ayar da ta sauka a nan to mai sanya shi sa'ad da abi kasin ya ce ayoyi hudu sun sauka a kan shi sai kuma ya shigo da wannan alhalin ita wannan ba aya ba ce ba hmm. Hmm. baya magana na'am kamar ɗaya ne yawa tunan aya da yake nufi na nufin ta fuskar sabka ta fuskar wahayi a disamman da allah su kan su wahayi ake da haka a wajen sahabbai matsayin aya matsayin hadisi daidai yake da aya kun gane da aya da hadisi wanda ya fi matsayinsu daya a musulunci matsayinsu daya saboda mai dukkan su wahayi ne daga wajen wa daga wajen allah mun gane don haka da aya da hadisi duk matsayinsu daya abu ɗaya ne za ka ce kawai kana cewa alƙur'ani ya fi hadisi inganci ta fuskar ruwaya wadda shi alƙur'ani mutawatir ne hadisai kuma ba lalle ne zama mutawatir ba amma dai ta fuskar a ɗauka a yi aiki da su to matsayinsu ɗaya a musulunci idan hukunci ya zo a hadisi daidai yake da ya zo a cikin alƙur'ani shi ya sanya malamai suke cewa mu ahalin sunna da muke cewa muna aiki da alkitabu wa sunna wasu waɗansu ce a duba alkur'ani in ba a samu ba sai a dawo a hadisi gaba ɗaya ake duba da yadda aka samu magana ta ƙare ba sai an gama duba alkur'ani ba in ba a samu ba sannan a towa a hadisi a gaba ɗaya za a duba to sai ce war rabi'atu na cikon hudun inni sharibtul khamra sa'ad ibn abi waqas ya ce ya sha giya to yanzu wani dan shi'a sai ya ce ashe ma sahabi ashe ma shi sa'ad dan giya ne amma kai me ka fahimta daga nan kafin a haramta shan giya tunda ya shan giya sai da aka koma madina ne aka haramta amma lokacin ana makka din ana ne ana sha a madina ma ba daga koma ba ne ba aka haramta sai daga baya ne so wannan abin ya faru kafin a haramta giya mun gane haka ya zo a ƙarara a ruwayar imam muslim cewa kafin haramta shan giya abin ya faru a can ya faɗa haka shi sa da ibi na abi waqas to ya ce da ya sha giya ma a ƙaunin minar ansar cikin waɗansu mutane 'yan madina ne sun sha giya fadara barajulun minhum an fi bilahayin jamanin taitun nabiya sallallahu alaihi wasallama fa'an dala azza wa jalla harimar ham to da ya sha giya din nan sai wani daga cikin mutanen madina din nan ya bugan mai hanci da kan raƙuminsa mun gane shi sa da yana tsaye kawai wannan mutunan madinan da ya ga ya sha giya kawai sai ya jawo kan raƙuminsa sai ya bugan ma sa da hancinsa to da ya tashi kawai sai ya tafi wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ga abin da ya faru ga abin da ya faru fa anzala azza wa jalla tahrimal khamr nan take sai Allah ta'ala ya saukar da haramcin shan giya innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali shaitan har zuwa karshen aya a cikin suratul ma'ida sai Allah ta'ala ya saukar da wannan shi ya sanya a cikin sahihu muslim cewa ya fa ta rasulullah sallallahu alaihi akhbartuhu fa anzalallahu azza wa jalla fiya ya'ni nafsihi al khamr yace lokacin da ya je wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai Allah ta'ala ya saukar da hukunci akan al'amarin shan giya sai aka haramta ta mun gane wannan hadisin hadisi ne wanda yake sahihi imamu muslim ya fitar da wannan hadisin a cikin sahihin littafinsa sahih muslim ya fitar da shi a bayan imam muslim ibn hibbana ma ya fitar da shi sannan imam muslim ya fitar da shi a hadisi na 1748 ibn hibbana ya fitar da shi a hadisi na 5349 imam ahmad ya fitar da shi a musnad nashi hadisi na 1614 imamu dayalisi hadisi na 208 imamu bazar da abu awana duk sun fitar da wannan hadisi hadisi ne sahihi kamar yadda muka yi ishara mala ya ce haddasa al-humaidiyu ƙala haddasa na ibn uyaina ƙala haddasa na hisham ibn urwa ƙala akbarani abi ƙala ni asma'u binti abi bakrin ƙalat atatni ummi ragibatan fi ahadin nabi sallallahu alaihi wasallam fasahalcin nabi sallallahu alaihi wasallama asiluha ƙala na'am ƙala ibn uyaina fa'anzalallahu azza wa jalla fiha la yanhakumullahu anil ladina lam yuqatilukum fid dini al'imamul bukhari ya roci wannan hadisin daga wajen malaminsa humaydi shi shine abu abdullahi shine abdullahi ibn zubair ibn isa abubakar al-asadi shine humaydi a cikin ya shi humaidi ya roci hadisin daga ibn uyena to yana daga cikin abinda ya kamata ka sani da inda humaidi shi humaidi suna cewa shine ne nasi fi ibn uyena duk cikin almajiran ibn uyena to humaidi ne wanda ya fi su tabbatuwa ya fi su zama amintacce inda ya ruwaya daga ibn uyena take inda kuma da yi ruwaya daga ibn uyayna to ta fi ruwayar kowane ɗaya daga sai almajiran ibn uyayna wanda ba shi ba mun gane a humaidi ya rusu shekara ta 220 daidai bayan hijira yana da hadisai da yawa sannan kuma shi kansa al'imamul bukhari yana cewa malakitu an sahalin islam wa ahlihi minhu ya ce tun da yake bai taba ganin mutunan da ya yi ma addinin musulunci nasiha ba ma'ana ya yi addinin musulunci hidima da aiki da kuma su musulmai din kamar humaid haka imamul bukhari yake fada ya rotu wannan hadisin daga malamin sa uyaina ibn uyaina waye ibn uyaina shine sufyan ibn uyaina fika ne sannan kuma yana daga cikin manyan malamai musamman yana da manyan ruwawi a cikin ili a cikin hadisai na annabi sallallahu alaihi wasallam ibn uyayna ya rasu shekara ta 198 bayan hijira shi kuma an haife shekara ta 107 bayan hijira shi kuma ibn uyayna ya roci wannan hadisin daga malaminsa hisham ibn uriya ibn urwa mun yi bayanin hisham ibn urwa kala akhbarani abi shi kuma hisham ibn urwa ya ce mahaifinsa ya ba sa labari waye mahaifinsa shine urwa ibn zubair urwa ibn zubair kuma ɗanɗan asma'u ne wadda ta wadda ya roci hadisin daga wurinta ƙala ya ce akhbarta ni asma'u binta abi bakr ya ce asma'u binta abi bakr as-siddiq ta ba ni labari ita asma'u ya sayi na abubakar ce yar aisha ce yar matar manzan allah ce aisha an haife ta shekara ta 29 27 kafin hijira shekara 27 kafin a yi hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wasallama aka haife ta kuma ta musulunta tun a makka a wajen mahaifinta ita ce matar zubairu ibn al'awwam zubairu ibn al'awwam yana daga cikin manyan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ita ce kuma mahaifiyar abdullahi dan zubairu shi ma sahabi ne wanda ta haife shi ne a kuba a lokacin da ta yi hijira daga maka za a tafi madina to sun zo kuba allah ta'ala ya sanya naƙuda ta kama ta anan kuma anan ta haifi ɗanta abdullahi ɗan zubairu shi ne ɗan da aka fara haihuwa bayan ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya yi hijira a cikin musulmai ta rasu shekara ta 73 bayan hijira kuma an ce wahiya akirul muhajirat wafatin duk cikin mata wanda suka yi hijira daga maka zuwa madina ita ce ta ƙarshen rasuwa a cikinsu to asma binta abubakar a siddiq take cewa a tatni ummi ragibatan fi ahadin biyu sallallahu alaihi wasallam mahaifiyata ta zo wuri na madina batan. tana mai kwaɗan gani na ai a ta ɗami'atin fi birri bintiha wasu na tiha ta ji tana kwaɗanta gaɗiyarta ta zo su yi zumunci ta zo ta ganta ita ba ta musulinta ba mahaifiyarta sosai suka rabu da babanta sai na abubakar lokacin da aka hijira a kowa madina ita tana makka to ana nan tana makka tana makka ta san ɗaya tana madina to kun san mahaifiya sai ta ji kawai tana son ta gaɗiyar sai ta shirya kawai daga maka ta kama hanya sai ta je madina to amma da ta je madina bata shiga gidan shiga gidan asma'u din ba sai ta aika mata cewa ta zo ga ta nan bayan gari ta tsaya su gaisa mun gane to ita kuma asma'u da saƙo ya zo mata sai ta aika wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da nabiyyi sallallahu alaihi wasallama ha. sai ta aika wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ta ce to ga mahaifiyata ta zo amma manzan Allah ka san ba musulma ba ce ba ya halatta in je wurinta da zumunci kala na'am sai manzan Allah ya ce eh ki je me wannan hadisi yake nuna mana ashe ana sa da zumunci da iyaye ko da mushrikai ne abinda al al-Bukhari ya kulla babi a kansa kala ibnu uyayna ibnu ya yace wa ibn uyena eh na sufyan ibn uyena shi malamin wane ne ya sunan malamin malamin Bukhari. <laughs> eh na wa humaydi yawwa ibn uyayna malamin humaidi ne humaidi kuma malamin bukhari to shi ibn uyayna waye malamin sa wanda ya karbo hadisin daga wurin sa hisham ibn urwa to ibn uyayna yace kaga sai ka ce ahadur ruwatul hadis ɗaya daga cikin marwayata hadisin me yace fa anzalallahu azza wa jalla fiha sai Allah mai girma da dokaka ya saukar da wannan ayar fiha akan ita asma'u da mahaifiyarta Allah ya ce layan hakumullahu anil lazina lam yuqatilukum fid din Allah mai girma da ɗaukaka bai hana ku sadar da zumunci da waɗannan kafiran wanda lam yuqatilukum fid din ba su yaƙe ku ba akan addininku sai ku yi zumunci da su sadar da zumunci da su mun gane kaga wannan sai nuna mana cewa lallai ana sadar da zumunci da iyaye ko da sun kasance ba musulmai ba kamar yadda malam ya ishara wannan hadisin bukhari ya fitar da shi a cikin sayul bukhari hadisi na 5978 imamu ahmad ya fitar da shi a cikin littafin al al-musnad hadisi na 26913 abu dawud ya fitar da shi hadisi na 1667 hadisi na nawa muka ce 27,000 ko musnad hadisi 30,000 ne ciki aka al-musnad yake hadisi 30,000 ne ciki <laughs> na imamu ahmad ibn hanbal da haka hadisi ne sahihi mala ya ce haddasa musa ƙala haddasa abdulazizi ibn muslimin an abdullahi ibn dinarin ƙala samita ibn umar ya ƙul ra'a umar radiyallahu an hulatin sira'a tuba'u faƙala ya rasulallah ibta a habihi falbas ha yau mal وإذا جاءك الوفود قال إنما يلبس هذه من لا خلاق له فأوتي النبي صلى الله عليه وسلم منها بهلل فأرسل إلى أمر بهلة فقال كيف ألبسها وقد قلت فيها ما قلت قال إني لم أعطيكها لتلبسها ولكن تبيئها aw taksuha fa arsala biha umar ila akhin lahu min ahli makkata qabla an yuslima malai ce wannan hadisin imam bukhari ya ruwace shi daga malaminsa musa tuwaye musa suka ce huwa ibn isma'il shi ne isma'il musa attabudiki alhafis fiƙatun ma'amunin shi kuma musa ɗin nan ya roci hadisin daga abdulaziz ibn muslimin abdulaziz ibn muslimin shi ne malaminsa shi ma marwaci ne amintacce shi kuma ya karbo daga wajen abdullahi ibn dinari abdullahi ibn dinarin maula ibn umar shi yantaccen bawan abdullahi dan umar ne da can almajirin abdullahi dan umar ne waya bawa sai abdullahi dan umar ya yanta shi sai ya zama mi ibn dinarin mun gane maula ibn umar fiƙatun mustaqimun ya rasu shekara ta 127 bayan hijira wanga shi abdullahi ibn dinarin tabi'i ne kenan ya ga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam amma bai taba ganin annabi ba to kuma abdullahi dan umar kun ga da yawa daga cikin wanda suka roci hadisai daga wurinsa almajiransa manyan almajiransa yantattun bayansa ne akwai nafi maula ibn umar malamin imam malik haka shi ma yantaccen bawan sai na umar ne abdullahi dan umar kai afuwa to shi abdullahi ibn dinarin ya ce samitu umar samitu ibn umar ya ƙul na ji malami na abdullahi dan umar ya ƙul yana cewa ra'a umar hullatun sira'a sai na umar ya ga hulla mai hulla shine set ɗin tufafi duk tufafin da yake set ana ce mai hula mun gane da riga da wando da babban riga da hula sun zama mai sun zama hula to amma da su larabawa tufafin su a wancan lokacin zannuwa ne guda biyu za su ɗaura guda ɗaya sannan sai su yafa guda ɗaya to idan aka samu zane da mayafinsa mayafin shi suke ce ma rida'i wanda suke ɗaura kuma suna ce mashi izar to aka samu wannan an samu mai ɗin tufafi kenan ya zama hulla mun gane shi ne tufafin da laraba suka fi sanya a wancan lokacin har ma masu tarihin manzan allah sun ce ma'aiki sallallahu alaihi wasallam bai taɓa sa wando ba sai wannan izar ɗin shi yake ɗorawa a jikinsa to yanzu sa wando ya zama bida kenan eh ya zama bida ba saboda mai a zamaninsa sahabbai suna sa yana kallo bai ce babu kyau ba ya zama mai sunna ta ƙaririya kenan abin gane to sai sai na umar ya ga wata hula sira'a sira'a suka ce nau'i ne na bargo wani nau'i ne na bargo wanda wajen saƙa shi ana yin mix da alhariri musa alhariri ko? na? to ni ma labarin shi da ji na ya taɓa gane shi a hoto silk ya yi kama da silk waɗansu suna cewa silk shi ne alhariri in ka san dai silk kamar haka yake kara-kara kala asalinsa wata tsutsa ke abin gare shi tsutsa ce ke fitar da wani gashi daga jikinta to wannan gashin shi ne ake tarawa sai a je sai a kada shi kamar yadda ake kada auduga sai a fitar da zare daga jikin sai a saka tufafi da shi shi ne alhariri da ya ce wuta ba cin shi kuma idan ya dauda ma cikin wuta ake saka shi idan ya dauda ana so a wanke sai a hura wuta sai a saka shi da an saka shi aka hiddo sai ga ya yi haske ya yi koma ya yi haske lahiya da <laughs> akwai wani dattijo alhaji ta nemi gidado ya taba gaya mun ya ce shi lokacin da yana karatu a oxford university a ingila har kamfanin da ake saka alhariri ya je to shi ya taba ganinsa ba ma gani ba inda ake saka shi ya je wurin ba ma har tsutsa ya ce ya gani saboda kiwon tsutsan masu suke sai tana fidda musu wannan gashin sai suna abin ganinta to shi alhariri ai haramun ne namiji ya sanya shi ko to shi ne sai ya ce sai na umar ya ga wata hulla sira'a tuba'u ana sayar da ita faƙala ya da sai ta birge sai ce ya manzan allah ibta a habi ga wani tufafi nan ka sayi shi mana falbas ha yau mal juma'a sai ka dinga ya shi ranar juma'a wannan yau ranar juma'a ana son mi ana son a yi ado mun gane shi sa na umar da ya gan shi sai ba manzan allah sallallahu alaihi wasallama shawara ya ce ya manzan allah ga wani tufafi nan ka sayi shi mana sai ka dinga yin ado da shi a ranar juma'a wa idza ja'aka al-wufud haka idan baki sun zo sai ka dinga fitowa kana tarbar baki da su sai zaman to kana gana da baki da su sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce a Umar ba zan saya ba inna ma yalbasu hadhihi man la khalaqa lahu a duwan da yana sa wannan tufafin to yana daga cikin marasa arzikin lahira shine man la khalaqa lahu ay nasib ko hazzu bai da rabo mun gane sai suka ce to me wanzu Allah ke nufi da bai da rabo sai suka ce kinayatun an adami dukulil janna yau ma manzan Allah yana cewa bai shiga aljanna ne me ya sanya ya ce wanda ya sanya shi saboda a jikinsa akwai alhariri shi kuma alhariri yana daga cikin abubuwan da aka haramta mun gane sai ibn rajab mai fatil bari san fatil bari guda biyu ne akwai na ibn hajarin al-asqalani akwai na ibn rajab duk sharhi ne suka yi musayyul bukhari kuma sai suka sa mai suna iri daya to shi ibn rajab a cikin littafinsa da ya zo sharhin wannan hadisi saboda shi wannan hadisin bukhari ya fitar da shi a cikin sahih bukhari sai ya ce az-zahiru anna nabiyyi sallallahu alaihi wasallama aqarra umar. ala ma ka min at-tajammul bi husn al-libas lil juma'a. wa inna mamtana an hadhihi al-khulla li'annaha kan hariran khalisan aw aktharuha harir sai ibn rajab alhamba ibn rajab yake cewa a cikin wannan hadisin zahirinsa hadisin yana nuna mana cewa ana son yin ado ranar juma'a domin manzan Allah bai ma'umar inkarin cewa ya sanya ranar juma'a ba ko in yayi baki inkarin mai masa cewa alhariri ne amma da ya ce ya manzan Allah ga wannan tufafin ka saya mana ka dinga sa ranar juma'a manzan bai magana akan wannan ba sai wanda yana cewa ana san yin ado tsari ne cewa ya saka wannan hulla wadda yake ko dai ka ce gaba ɗayanta alhariri ce ko kuma mafi ta alhariri ne al'imamun nawayi rahimahullahu ta'ala a wannan gaba ya ce dalilun litaharimul harir alar rijal wannan hadisin ya nuna mana cewa haramun ne namiji ya sanya alhariri amma mata ya halatta su sanya saboda mi saboda manzan Allah ya ce ma yalbasu hadhihi man la khalaqa shikenan sai manzan Allah bai saya ba fa utiyan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam min ha bi hulalin to ana nan kuma wata rana sai aka kawo manzan Allah hadaya aka kawo masa irin wannan tufafin hula hula mai hula muka ce set din tufafi ko to sai aka kawo mai hulal, hulal kuma jam'i ne na hula din sai aka kawo mai ma'ana set set da yawa aka kawo mai su da yawa sai manzan Allah ya dinga bayar da su kyauta musamman da Allah akwai kyauta sai dinga bayar da su kyauta fa arsala ila umar bi hullatin to cikin wanda manzan Allah ya ce a aika mawa sai ce a aika ma umar da hulla guda ma'ana sir guda faƙala sai umar ya ce kaifa albasu ha wa ƙulta fi ha ma ƙulta sai umar ya ta wajen manzan allah da wannan tufafin ya ce manzan allah za a sa wannan tufafi bayan na ji abin da ka faɗa a kan shi bayan na ji abin da ka faɗa a kan shi to sai dan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce inni lam'u ka ha litalbasaha sai ce ya kai umar ba na baka bane ba litalbasaha dan don ka sanya to me sa ya bashi walakin tabi'aha sai na baka ne don ka sayar wannan ya nuna cewa namiji na iya sai da alhariri amma shi haramun ne ya sanya mun gane sai ce na baka ne don ka sayar autak suha ko kuma ka rufa da shi in za ka yi bacci sai wannan yana cewa tufafin sanya alhariri sawa ne ba amma mutum waɗansu malamai suka ce babu laifi ya yi wani amfani da shi ba na sawa ɗin ba fa'arsala biha umar ila akin to umar da ya ji haka sai ya koma da shi gida amma sai ya aika shi zuwa ga wani uwa nashi min ahali makata daga cikin mutanen maka ƙabla an yuslima kafin shi wancan uwa nashi ya musulunta sai umar ya ce ko aika mawa ne amma shi wani nan a lokacin ba musulunta da an ce wanda ke sanyawa baya da rabu kaga shi umar ba zai sanya ba kenan kuma ba zai ba musulmi ba amma sai ba wa sai ba wanda yake ba musulmi ba wannan yawon kenan cewa alhariri duk da an haramta wa namiji sanya amma yana iya bayar da shi ga wanda ba musulmi ba mun gane to ina mahallin shahida a cikin wannan hadisin akwai shi gaskiya babu mai mahallin shahid ɗin na alaikun salam eh na ba musulmi bane ba ya kyautata mashi kenan na yawwa in ka kyautata ma dan uwa in an halatta ka kyautata ma dan uwa wanda yake ba musulmi ba ka kyautata wa mahaifi wanda yake ba musulmi shi ya fi cancanta min babu aula kun gane dalilin da yasa imamu bukhari ya kawo wannan babu ya kawo wannan hadisi umar ya kyautata ma dan uwansa wanda ba musulmi ba to ka kyautata ma mahaifi akan dan uwa shi ya fi cancanta sama da dan uwa wanda yake ba musulmi ba mun gane to wannan dan uwa da umar ya aika mashi an ce mahaifiya suka hada kamar yadda ya zo a ruwayar nisa'i sunansa uthman ibn hakim dan uwan zaidu ne dan uwan zaid ibn hakim to uwa suka hada da sayyidina umar amma mahaifi kowa da nashi to sai umar a haka waɗansu malamai suka ce waɗansu malamai kuma suka ce a ɗan'uwansu ne ma na shan nono ba ɗan'uwa ba ne ba na jini to kama halin mu dai kamar yadda muka ce shi ne sai na umar ya aika ma ɗan'uwansa da wannan wanda kuma aika mahaifi shi ne abin da ya fi cancanta wannan hadisin hadisi ne wanda yake sahihi bukhari ya fitar da shi a cikin sayar littafinsa da wannan isnadin ma haka ba al'imamin nisa'i ya fitar da shi a sunan lukubura na shi ta hanyar abdullahi ibn dinari wannan babi ya ƙare idan allah kai mu sati mai zuwa za mu tashi babi na sha hudu kenan babu laya subuwa da dai a kira sallah alhamdulillah ana ya kamata mu dakata idan allah kai sati mai zuwa yadda allah za mu tashi a babi na sha hudu babin da zai karantar da mu haramcin ɗaya zagi iyayensa idan allah kai musati mai zuwa kenan abinda muka karanta na daidai allah shi ba mu ladai kurakuran da muka yi kuma allah shi mana afuwa shi ya fi mana baki da allah kan nuna mana gasiya, gasiya ce ka ba mu ikon binta ka nuna mana karya karya ce ka ba mu ikon guje mata wa alaikun salam Eh. Mm. shiwa ya za ka ce istin ba ya ka yi ciwo ƙada ibn uyena wannan ruwaya ce mu'allaka akwai ruwa da ake ce mu'allaka wanda marwacin hadisin zai cire isnadin ka gane kawai ka cewa na ya ce ana yinta so imam al bukhari a nan sai ya cire isnadin tunda kaga shi bai yi karatu wajen ibn uyayna ba akwai malami tsakaninsa da ibn uyayna kaga tun daga nan za ka gane ya kwashe isnadin ka gane to ibn na shi ya faɗi wannan maganar tana yiwa ya jiyo ta ne shi bukhari ya san isnadin amma bai kawo mana shi a nan da haka ba ijtihadi bane ba saboda irin wannan ijtihadi ai bayin sa dole ne jiye ka gane yawa Allah ya samu shi wa alaikum salam na'am Hmm. to shi na wajibi din akwai matakan shi amma babban matakinsa wanda shi ake nufi kuma wanda shi ya fi cancanta ne mutum ya ɗauki littafi ya je ya zauna gaban malami shi ne asalin neman ilimi ko shi manzan Allah irinsa ya yi saboda mala'ika ke zuwa sai ya karantar da shi sai ya ji shi kuma sai ya karantar da mutanensa haka kuma sahabbai irin shi suka yi a gaban manzan Allah haka duk malaman da ka sani irin su bukari nan da muke magana yanzu nan bukari in za a gaya maka yawon da ya a duniya za ka yi mamaki baya wannan kasar baya wani duk waɗannan malaman da muke cewa ya ci wannan hadisin wajen wane ba wai gari ɗaya suke ba baya misira baya kufa baya basara haka ya dinga yawo sannan ya tattara waɗannan ilimin to kaga asalin neman ilimi abinda aka sani shine mutum ya je ya tsuguna gaban malami a masa bayani ya taho da wannan bayani wannan shine shi shine mataki na farko to amma yana yin shiga mataki na neman ilimi mutum ya dinga zuwa majalis na ilimi a zai ji abin da ake faɗa kuma ilimin ne to amma ko shi wannan din misali idan mutum zai zo da littafin ya buɗa ilimi ne magabata sun yi irin shi bukhari din nan in zai yi karatu mutane da suke taruwa wurin suna da yawa to kuma kowa zai ce daga wajen bukhari ya ce shi ma in ya je wajen malaminsa ba wai shi ɗaya ba ne ba almajiran da ke wurin malamin suna da yawa kowa zai ci sai ma malik da suka karantar da almajiransu da haka ne suka karantar da su a lokacin yadda ake misali imam malik lokacin da yake karantar da muwadda in sabon dalibi ya zo kawai zai ce to ka je wajen ne ka samu kwafi na muwadda ka kwafa a wurinsa a lokacin babu littafi in ya zo yana karatu ne suke rubuta to idan ya sabke ta to yanzu wani dalibin da ya bi su har aka sabke kaga shaida da yana da kwafi na muwadda to ka samu wannan shi ne karatun da yake imam mali ya karanta mawaɗa ya fi so arba'in a maimaita a maimaita to yin an zo ana maimaita ɗin ana samun canje-canje da gyare-gyare to ɗalibin da yake da wancan kwafi na farko kagan yanzu in yana bi zai yi mi zai dinga gyare-gyare wanda kuma ya tafi da wata shi yasa za a ga wani lokaci ana samun bambanci tsakanin wannan kwafi ɗin da wancan kwafi ɗin to shi wannan hanya ce ta neman ilimi hanya ce shi ta neman ilimi sannan babu laifi wurin da ɗalibai suke zuwa da littafi kawon malami ne yana zaune wannan ya zo da littafinsa wannan ma ya zo da nashi wannan ma ya zo da nashi kamar yadda ake a zaurika to kai baka zo da littafi ko ɗaya ba kawai sai ka zo ka zauna gefen malam ko gefen wani ɗalibi wannan ya zo ya buɗe littafin sai ya karatu kana ci ya rihe wani ba ya zo ya buɗa ya karatu kana ci wani ba ya zo ya buɗa ya karatu kana ci in an gama karatu wani ɗalibi ya ɗauki littafin sai ya tafi gida ya kuma ka ɗauki takalman ka tafi gida shi ma neman ilimi ne saboda mi ai makaranta ka je ka ci babu laifi amma dai duka wannan biyun ba su kai wancan na farko ba wanda ɗalibi zai je da littafi ya saka a gaban malami ko shi magabata da suka yi wannan na gaba ɗaya ne idan an gama to ɗalibin zai zo gaban malamin sai yana karanta mashi malam ni ga abin da na rubuta sai ce eh, ya yi daidai to kawai wannan shi ne kiratin suke ce mashi shi to kaga duka hanya ce da neman ilimi abin da ba a so mutum ya zauna haka nan ya zama to jimut to wannan bai dace a samu musulmi a haka ba wannan shine a take ce amma dai abin da aka fi so shine mutum ya zama cikakken ɗalibi ya dauki littafinsa ya tafi makaranta wannan yana taimaka masa ko don samun falalan neman ilimi din wurin samun fadalan neman ilimi din amma duk irin waɗannan majalis din da makamantansu ba za ka ce ba ilimi ne ake karantarwa ba to shi irin wannan din idan mutum yana so ya zama cikakken ɗalibin wurin to sai ya zo littafi sai ya zo ya zauna ana karantawa yana fi to ne ya zama cikakken ɗalibi kenan idan kuma zuwa zai saurara to kaga ya zama irin wancan shi ma ba za ka ce bai nemi ilimi ba neman ilimi ne domin a nan wurin zai ji kuma kila zai tafi ya aiki da abin da ya ci neman ilimi ne amma dai wancan shi ne asali allah samu dace wa alaikum salam na. amma eh to ya ban gane kai abin da kai ba na na gane shi sabon shi ya sabon a sunan shi shi taron suna shirka ne kila bida ne to yanzu da abinda za ka shi wato kullum kasan musulunci yana wayan abubuwa ne akwai mafsada akwai maslaha to kullum ana rinjayar ana rufe kofar mafsada ne a bar kofar maslaha a buɗe za ka yi bakin ƙoƙarinka wajen yi masa bayani cewa wannan abu bai da asali a musulunci amma ka gade matsayinsa bai kai abin gaba matsayin da masu suke masa makaruhi ne sai dai idan wajen taron an yi waɗansu abubuwa na haramun a wurin to irin wannan ana kawo da kai daga gare su ka gane saboda mai saboda maslaha ɗin akwai mana abubakar gome wata rana akwai wani mai jojinar inuwa shi. soja ne babba a lokacin amma lokacin ma ya rita wata rana kawai malam yana zaune sai ya ce masu alga ta malam akwai suna gida na gobe ya ce to allah shi kai mu lafiya da su ba kawai ce a hiddo mota mai za ko ina gidan shi aka ji aka yi suna ya dawo to sai waɗansu daga cikin almajiran suka ce alga ta malam wannan abu kana ta magana wa kana cewa ba haka ake ba kyau. amma kuma ga shi kaji ya ce yi e, akwai maslaha ta zuwa mutunan nan akwai gudunmu da zai ba addinin allah idan yanzu muka kyamace shi muka ce abinda da yake bida'a ne kaza da kaza da sauransu to wannan zai kore shi daga wurin mu sai ya zama to maslahar da zai kawo ma addini bai kawo ba ce to saboda wannan maslahar muka je don shi kuma ya kawo ma addini maslahar da muke so ya kawo ma addini wannan maganar na ji ta da kunnuwa na bakin yusuf sun riga ciko kuma shi su sun bai ce mutanen da mala abokan gume ya ba nutu suka kai wajen inuwa shi aka samu aikin soja a najeriya ba su kirguwa to yanzu saboda taron suna sai abu wannan damar ta wuce ɗaya eh? kun gane amma yau da wata shirka ce ko wani sabon allah ne wanda yake haramu ko ko an taru wajen sunan za a yi waɗansu abubuwa na sabon allah to wannan sai mutum ya ƙaurace amma idan ka yi bakin kokarinka wajen yin bayani wannan babu lafi allah ya sa abin da ke cikin zuciyarka irin wannan ana kawo da kai daga gare su allahu alamu allah shi ne fi sani Na. na'am shi kuma wanda sai ya zo kayan sosai sai ya zo sa aka yi ce masallaci Mhm. to ko baka ji bayanin da ne ba <laughs> to tambaya ce kawai maimaita shi kuma an yi tambaya sadida ba da ansa shi kuma maimaita da sam tambaya ko kana kallon mafahimci tambaya ba ne ba shi yanzu dai kai ce ga sunan da shiwa a mun kuma dama can ba su ba a masallaci ake suna ba shi ma ya zo masallaci shi ma ya tashi bida ko ba haka ba kawai da kilocin wacin ta haimuni tun da a waje aka yi wannan kuma kila ya shigo masallaci ko ba haka ba shi ma yanzu in ya zo masallaci a zuwa masallaci ba ranar mai yasa ne mai suna adda ba ta ranar da aka haihuwa eh ko ba haka ba shi suna ba sai an zo masallaci ba me suna abubuwan da aka ce fa a yaro ga suna a rubuce an haifi yaro za a mashi adda in an ga dama a faɗi sunan shi a ranar an zo ma anas dan malik ya ji wa manzan allah da kanansa lokacin da aka haife shi ya masa attahanik ya sanya mai suna abdullahi a ranar aka dawo da shi gida shi na an wuce wurin ya ce ranar bakwai ku yanka mashi rahu manzo Allah bai taba shiga masallaci ya ma wani yaro addu'a ba cewa yau yau yau gidan wani an haihu za mu yi madan shi addu'a haka ake yin suna in kuma an so a boye sunan sai ranar bakwai a faɗi sunan shi a ce sunan shi wani na. ba sai shi lokacin da ake taron suna gaba daya kowa ma shi yake yi yana daga cikin uslubin da malam abubakar gumi ya bi wajen fada da wannan abu domin idan mutane sun saba da abu ka zo rana tsakaka ce a daina fada za a yi da kai ku duba ko manzan allah ko allah ta'ala da zai haramta shan giya ba rana tsaka aka ce a daina shan giya ba saboda me mutanen nan sun saba da giya wani da ka ce ya daina giya ga ya gwamma sai ban musulunci to sai aka dinga bin su a hankali abu wannan mataki abu wannan mataki har aka zo stage din da su da kansu suna kallon kawai ma a haramta ta to ana cewa an haramta su suka fito suna murna suna inta haina inta haina mun daina Allah mun daina ya Allah su da kansu a waɗansu ruwayoyin an ce sun dinga zubar da a tukwanen giyarsu aka ce a ranar nan sai da giya ta yi gudu a cikin garin madina yadda ruwan sama ke gudu to amma da rana zaka kawai aka zo aka ce to jama'a da gaiwa da shan giya wani ya tashi ya ce to shi shi wa baban Anas din Malik shi Malik din kawai ana ce mashi manzon Allah ya zo Madina ya ce an ce zai hana shan giya ya bar garin to ina ga a ce an hana gaba daya so sai aka bi mataki mataki so lokacin da malam abokar gome yana son ya da awar cewa wannan taron suna da ake ya saba wa musulunci sai ya dauki matakin bi a hankali a hankali mataki na farko shine sai ne ya nuna wa mutane cewa a daina yi a gidaje mu zo mu dinga yi a masallaci kaga an rage ko sai aka dawo masallaci so ana nan ana nan kuma a masallacin ma sai aka fara nuna mutane cewa a masallacin ma fa ga dalilin da ya sanya aka dawo masallaci shikenan sai aka daina ko ba haka ba to wannan shine hikimar da ke ciki so yanzu masallatai da yawa ba a yi irin wanda bayan ji wani ya zo ya ce a yi mai suna na daɗe akwai ran da wani mutum ya zo ya ce min shi me ake nihi ya bali liman magana an haihu gidan shi bai ce koyi ba an ƙara haihuwa ya zo ya yi magana ba a ce koyi ba to ne mashi wannan bayanin sai ya ɗan gamsu ka fahimta yauwa irin wannan kau da kai ake gare su domin ka ce za ka za ka ɓallo aiki kuma ƙalubale ne ga ahalin sunna kun hana taron suna na maza ba ku hana na mata ba ko shi na mata kuna gani yana da asali eh so kaga har ka ce ba za a yi wannan kai ta fada ka ce ba za a yi wannan ba kuma ka zo ka bari a yi na mata so shi sa irin waɗannan abubuwan bin su ake a hankali sai a ɗan kawo da kai tun da dai wannan abun bai kai mataki na shirka ba har mataki na haram ma bai kai ba kamar yadda na ce sai idan a wurin in an taru za a yi waɗansu abubuwa wanda su musulunci ya haramta su wannan shi ne allah samu da su shi ya ake hudu bai <laughs> to haka da ake cewa hudu ba ya zuba sai da ake wannan hudu ba waɗansu na cewa ana kiran sallah a kunnen dama a yi kama kunnen hagu wannan shi ma hadisan ba su inganta ba cewa ma yaro kiran sallah a kunnan dama a yi masa ya kama a kunnan hagu akwai hadisai wanda suka suke wannan bayanin amma duka hadisan abinda malamai suka ce ba su inganta ba su أتدري من يزيل الهم إن Cibiyar suna koyi ta yada da aure suna ita ta samar maku, kuma suna koyi na sanar da al'ummar musulmi cewa za a iya samun karatuttukan suna da kutubobi da lakcoci daga malamai masu ɗimbin yawa, wanda za a iya streaming wato kano ko sauraro kai tsaye akan intanet ko kuma koyi downloading zuwa kwamfuta ko wayoyinku na smartphones kamar Android ko tabs irin su iPad da ma sauran dukkan wayoyi. Domin samun hakan sai a ziyarci babban website na suna koyi wato blogspot.com ko www.sunnafoyo.tk domin ƙarin bayani ana iya kira ko saƙon WhatsApp a 09023455501 ko saƙon email a sunafoyu at outlook.com ko a shafukan sada zumunta wato twitter.com slash sunafoyu ko facebook.com slash sunafoyu har ma a sauran shafukan sadarwa za ku iya nema a Trumpet MySpace, Gfloss, Instagram, YouTube, LinkedIn da kuma IM. Da fatan Allah ya gafarta mana kuma ya anshi ayyukanmu na alkhairi, ya gafarta mana ayyukanmu wanda ba na alkhairi ba a العبد